بوك تو بات вісім Вела години доби ขอโทษค่ะ Вибачте กี่โมงแล้วคะ Скажіть, будь ласка, котра година? ขอบคุณมากค่ะชิโรดิอา к ุยมันเป็นเวลาหนึ่งนาฬิกาเ Перша г о ด и นามันเป็นเวลาสองนาฬิกาดรูฮา г о ด и นามันเป็นเวลาสามนาฬิกาทร е т я г о ด и นา มันเป็นเวลาสี่นาฬิกา Четверта година มันเป็นเวลาห้านาฬิกา П'ята година มันเป็นเวลาหกนาฬิกา Шоста година มันเป็นเวลาเจ็ดนาฬิกา Сьома година. มันเป็นเวลาแปดนาฬิกา Восьма година. มันเป็นเวลาเก้านาฬิกา Дев'ята година. มันเป็นเวลาสิบนาฬิกา Десята година. มันเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกา Одинадцята година มันเป็นเวลาสิบสองนาฬิกา Дванадцята година หนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที Хвилина має 60 секунд. หนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาที Година має 60 хвилин. หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง День має 24 години.